Okay, go! O nga pala Grace ha, uh, pagkatapos nito siguro tawag kami sa iyo ni ate mo ng saglit lang. Okay? Ako, pag naririnig mo ako, yan. <laughs> okay, start tayo sa ating pagbubulay ngayong umagang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan ano ang bahay na inyong itatayo sa, para sa akin? At ano ang dako ng aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tao ng aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at na, nanginginig sa aking salita sa siya nawa na minsan pa tayo manginig o rumespeto sa salita ng Panginoon. Okay. Tayo magpapatuloy sa ating serye na pinamagatan kong ang tagumpay ni Cain. Ngayon ay nasa ilalim tayo ng pagbubulay na tugon ng Diyos at dapat na tugon ng mga tinawag Now, sa nakaraan nating uh, pag-aaral dito, pagbubulay rito, natunghayan natin yung konteksto kung bakit dumating yung baha. No? Uh, nabanggit ko nung nakaraan na dumating ang baha sapagkat na naig ang kultura ni Cain sa lipunan ng tao uh, sapagkat nang hina at nabigo ang lahi ni Seth, yung tinaguriang community of faith or godly community Nabigo sila sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng pananampalataya at ng ugnayang lakad kay Yahweh. Okay, hindi sila nagkaroon ng isang matatag at matapat na paglakad sa Panginoon. Dagdag pa, dumating ang bahas sapagkat ang tao sa kabuuan, yung lahi ni Cain, tapos yung mga uh, hindi naging tapat na mga lahi ni Seth ay hindi naging sensitibo sa puso ng Diyos na naig noong panahong yon yung tinatawag na moral relativity na yung konsepto ng tama at mali kung ano ang mabuti at masama ay nakabatay sa pananaw ng tao sa halik na pananaw ng Diyos. At ikaapat, sapagkat bumagsak ang moral spiritual ng mga kababaihan, bagay na hindi ko na may papaliwanag sapagkat wala na tayong panahon para sa seryeng ito. Pero yan ay isang major factor, yung tinatawag kong ladies choice or feminine power. Yun. Sapagkat na naig sa mga kababaihan yung gayong konsepto. Kaya dumating ang baha. Pero sa general o sa tinap uh, sa thematic na uh, pagbubulay sa uh, Genesis chapter 1 hanggang sa panahon ng baha hanggang sa Genesis chapter 8 dumating ang baha sapagkat merong uh, mga pagtutunggali ng kalooban na nangyari una sapagkat may nilabag na kalooban mayroong offended will yung offended will na yon yung sovereign will supposed to be na walang iba kundi yung kalooban ng Diyos. Pero yung kalooban ng Diyos ay nilabag. And so sa puntong theological, gamit yung larger context at tema ng Genesis, dumating ang baha sapagkat ang Diyos, yung siyang creator o manlilikha, yung siya kasing nagdidikta ng tama at mali, kung ano yung mabuti at masama. At dahil siya yung, yung soberanong Diyos, siya yung may kapangyarihan at kapamahalaan, autoridad na magpatupad ng batas na dapat sundin o gawin ng tao. Pero dahil yung tao nung panahong yon ay lumabag sa kanyang kalooban, natural, yung bunga ng paglabag o kasalanan ay kahatulan o kamatayan. Kumbaga sa wika pa ni Pablo, Romans 6 verse 23. Dumating din ang bahas sapagkat mayroong pangahas at mapanirang kalooban or enemy's will or destructive will which is uh, natunghayan natin, napag-usapan natin tungkol sa demonic invasion na naganap sa Genesis chapter 6 ayon sa pananaw ko no? sapagkat uh, naghari o nanaig ang kampo ng kadiliman o ng mga demonyo noong panahon yon And so, sa puntong diabolical na tinatawag ko, yung sa unang punto, theological, sa ikalawang punto, diabolical. Uh, ah, Diablo, kumbaga. Gamit yung nagpapatuloy na scenario ng Genesis chapter 3. Okay, no, magandang note yon Nagpapatuloy na scenario ng Genesis chapter 3. Kung inyong babasahin ng Genesis chapter 3, which is bakit nalimutan lang ninyo, yun yung chapter na kung saan merong naganap na tuksuhan, di ba? Ahas versus Eva and Adan. At yung Genesis chapter 3, yan yung chapter na kung saan bumagsak ang ating unang magulang. Now, sa pagbabasa ng Genesis chapter 3, mayroong isang interpreted, uh, mabanggit sa wikang English, medyo nakakabulol, pero may isang lens, kumbaga, way ng pagtingin sa Genesis chapter 3 na kung saan dapat tingnan sa progresibo or present progressive na pamamaraan. Kumbaga sa wika pa ni Eli Soriano, present progressive. In other words, yung pangyayari sa Genesis chapter 3 ay nagpapatuloy na senaryo sa buhay ng mga tao, sa kasaysayan ng mga tao. Isinulat yan hindi lang para bigyan tayo ng kasaysayan ng pagbagsak, kundi isinulat ang chapter 3 ng Genesis upang ipakita sa atin yung patuloy na karanasan na nangyayari sa planet Earth. Okay? Karanasan ng tao o ng lahi ni Adan at saka ni Eva. And so sa puntong diabolical, gamit ang magpapatuloy na senaryo, ng Genesis 3 sa kasaysayan, buhay ng tao at ng kanyang lipunan, si Satanas bilang ama o founder o pioneer or inventor at influencer ng kasinungalingan, master manipulator kumbaga, ay patuloy na gumagawa ng isang matagumpay na implementasyon ng tinatawag kong diwa ng tukso na ipinapakita sa atin sa Genesis chapter 3. I hope na hindi natin nakalimutan yung pagbubulay natin sa 4 Ds na progress ng temptation na natunghayan natin sa Genesis chapter 3. Yun yung tinutukoy kong diwa ng tukso. In other words, kung babalikan natin yung ating pagbubulay sa Genesis chapter 3, the moment na tinatanggal ang Diyos dinidethrone ang Diyos, tinatanggal ang Diyos sa luklukan ng ating puso. No? Bilang tao at maging sa ating lipunan, kapag tinatanggal ang Diyos sa senaryo ng ating lipunan at sa luklukan ng ating puso, yun ay katagumpayan ng tukso. At yun ay katagumpayan ni Satanas na mayroong pangahas at mapanirang kalooban na higit sa lahat ay laban sa Diyos na kanyang ipinapahayag yung kanyang paglaban sa Diyos sa pamagitan ng kanyang paglaban sa mundo ng mga tao o tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Okay? Ikatlo, dumating ang baha. Ang baha ay wag lang natin iano sa pagdating sa punto ng baha, no? kundi minsan ginagamit ang ibang mga uh, komentarista or theologians deluge na ang punto ay bakit may dumating na kahatulan. Okay, no? So, unang punto, may nilabag kasing kalooban, tapos may pangahas at mapanirang kalooban, at ikatlo, mayroong makasariling kalooban, selfish will, kumbaga. And actually, wala akong time sa inyo, but maybe in the future, baka next Sunday gawin ko, ang Genesis chapter 6 verse 1 to 8, meron akong tinatawag dyan na battle of hearts. Labanan ng mga puso na tinatawag. At etong mga to, etong tatlong yan ay halaw doon sa battle of hearts na yon. At humahanga ako sa literaryong pagkakasulat ni o literary technique na ginamit ni Moises uh, sa Genesis chapter 6 verse 1 to 8 kasi napakaganda. Merong tinatawag kumbaga sa tula, merong something na metro, tapos merong something na tema bawat taludtod o talata. Napakaganda actually. At nakita ko sa bawat taludtod or yung ganong tawag ko na lang outline o balangkas ng ganong uh, passage Genesis 1 to 8, uh, verse 1 to 8. Nakita ko doon yung parang outline o yung tema ng Battle of Hearts labanan ng mga puso. Pero pagdating sa tinatawag na makasariling kalooban, human will or selfish will, ito ay puntong anthropological. So theological, diabolical, anthropological. And so gamit yung malayang kalooban ng tao or human responsibility or freedom of the will dumating ang hatol baha ng Diyos sapagkat sa pagitan ng digmaan ng War of Six na tinatawag ko, dati sa pagitan ng digmaan ng binhi ng ahas at sa ng banal na binhi. Remember, Genesis 3 verse 15, okay? na ang sabi ng Panginoong Diyos, part ng hatol, yung binhi ng babae at saka yung binhi ng ahas ay patuloy na maglalaban sa kasaysayan at yung dalawang binhing na yon nga na, mag, na, na magkalaban ay patuloy na nagaganap sa kasaysayan ito. Kumbaga, simple po nga para di lang natin malimutan yung banal na binhi, uh, kumakatawan sa Kristiyano o mga tinawag ng Diyos, yung binhi ng ahas ay kumakatawan sa mga di Kristiyano or in other words, sa mga taong hindi tinawag ng Diyos. Okay? O kaya, ayaw sumampalataya sa Diyos. Parang ganun. Pero yun nga, sa pagitan ng digmaan ng uh, binhi ng ahas at banal na binhi, makikita natin sa senaryo ng Genesis chapter actually 4 hanggang 6, kayo no? Chapter 4 hanggang 6 na mas higit na nanaig, nagwagi, nanalo naging mas ma-impluensya yung binhi o yung puwersa at impluensya ng binhi ng ahas. In other words, tagumpay ni Cain. Okay? So yan yung uh, general na dahilan kung bakit dumating ang baha na ating pag-aaralan sa mga susunod na uh, na linggo. At least uh, makuha lang ninyo yung flow na ginagawa ni Moses dito sa Genesis upang kapag dumating tayo sa pag-aaral sa baha, meron na tayong ganyang uh, kumbaga background sa ating isipan. Okay? Now, silipin natin ito. Etong punto ng harmony of divine sovereignty and human responsibility or sa simpleng kataga, yung harmonya, yung kaayusan at pagdidikit no, ng ng katotohanan ng Diyos bilang may kataas-taasang kalooban at ng tao yung kanyang pananagutan sa Diyos na yon na kataas-taasan sa lahat. Kumbaga sa wikang Pilipino, sa kanyang magandang pakahulugan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang ganun. Now, yung harmony ng divine sovereign, sovereignty and human responsibility na yan ay pwede nating makita sa dalawang talatang ito o tatlo. so Genesis verse 6 to 8, makikita natin dyan yung tinagurian ng mga theologians na preservation of the saints. Samantalang pagbaba mo lang yan, verse 9, ay yung tinagurian ng mga theologians din na perseverance of the saints. Okay? Pag sinabing preservation, kumbaga eh yung pagpapanatili sa mga banal. Pag sinabi namang perseverance, yung pagpupursigi. O mas magandang Tagalog, yung pagpupunyagi ng mga banal. Okay? So yung pagpapanatili sa mga banal at pagpupunyagi ng mga banal. Sa pagpapanatili sa mga banal, gawa iyan ng soberanong kalooban o grasya ng Diyos. That's why, pagdating dito sa verse 8, uh, ah, matapos ilatag ni Moises yung uh, madilim na moralidad, no? Or yung immoralidad na nangyari sa dito sa mga previous verses, no? From verse 1 hanggang uh, ah, 7 na kung saan nagwagi yung tinatawag na wickedness of man, na naig yung uh, evil imagination of his heart. Sa gitna ng ganong madilim na, na mundo na kung saan maraming tao o halos lahat ng tao ay lumimot na sa kataas-taas ang kalooban ng Diyos, etong kalooban ng Diyos na kataas-taasan, etong si Yahweh na siyang kataas-taasang Diyos sa lahat, ayon sa kanyang biyaya o grasya o grace. Wow! Kaya ang ganda ng pangalan ni Grace eh. Ayon sa kanyang grasya, may something na game changer na naganap sa ganong kumbaga, eh, kumbaga sa word ko pa karimari marim at pusikit na buhay o makasalanang buhay ng tao at ng kanyang lipunan. At yung game changer na bagay na yon is yung sinasabi sa verse 8 na kung saan ang sabi dito sa King James Version but Noah found grace in the eyes of the Lord sa gitna ng mundo na nananaig ang kadiliman at imoralidad kasalanan laban sa Diyos yung Diyos ay kumilos mula sa kanyang maluwalhating kalangitan at ibinaba niya yung kanyang grasya sa isang taong ito na walang iba kundi sinowe o sinowa na kasumpong ng biyaya sa kanyang harapan. Okay? At yun ay kilos ng biyaya ng Diyos. Pero, maliban sa kilos yun ng biyaya ng Diyos, matatagpuan na yung kilos ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Noah ay nakaugnay rin sa isang matibay na free will o malayang kalooban ni Noah na manatili sa kalooban ng Diyos. Kasi ayon sa verse 9, pagbabalang, These are the generations of Noah. And by the way, kapag meron kayong makitang word na generation sa Genesis, it's another section, kumbaga, or para mas maunawaan, kumbaga, another chapter. Kaya kung tutuusin, Etong chapter 6 dapat magsimula sa verse 9. Kung section ni Moises by literary technique yung siyang susundan. Okay? Just a footnote. Pero dito, sabi sa verse 9, These are the generations of Noah. Mer then merong ganitong parang uh, parang footnote, ganun ano. Pero hindi siya footnote actually, parang dagdag na explanatory na, na note sa these are the generations of Noah. Ang sabi doon, si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong panahon niya. oh, ang daming bagay dito pero wala akong time to explain. Okay? Noong, noong kapanahunan niya, sa katagang yon. Ang daming bagay dyan. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. So, merong impact sa kanya yung example ng past generation na kung saan, kung inyong babalikan sa chapter 5, mayroong isang note doon sa Genesis chapter 5 na mayroong lumakad rin sa Diyos. At sino yon? Yung kanyang ninuno na si Enoch. Na kung saan yung the first man na na-rapture, kumbaga. Okay? Now, maaaring hindi pa alam ng iba sa inyo kung ano yung word na rapture, pero yun ang ibig sabihin lang noon sa simpleng kataga. Yun yung kauna-unahang tao na hindi namatay sa daigdig sapagkat kinuha na ng Diyos mula sa planet Earth and then papunta sa kanyang papunta sa kanyang kalamitan o sa kanyang presensya. Now, just a footnote, uh, <laughs> may mga tao o parang mga ano man tao sa kanila, mga Amerikano na research yung mga mga experts sa UFO na yun daw yung siyang uh, first na karanasan ng pagkuha ng tao sa daigdig. Yung sa UFO, wala yun? Ah, ganun. Anyway, another uh, irrelevant footnote kumbaga. Pero yon as si Noah ay binabanggit rito na just man and perfect in his generation. Now, kapag sinabi sa King James Version of perfect, uh, meron tayong tinatawag na generation gap pagdating sa pagkakaunawa ng salitang perfect gamit ang King James Version ng 1611 16th century. Pag ginagamit na kasi natin sa panahong ito ang salitang perfect, usually uh, sa kaisipang kristyano ngayon na, parang nananaig yung idea na sinless perfection. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng salitang perfect dito na si sa, na si Noah ay hindi nagkakasalang tao na siya ay perfect na siya ay sinless That's why sa wikang Tagalog, sa malalim na salin ng Tagalog, ang pagkakagamit ay salitang sakdal. Matuwid at sakdal. Pero hindi nangangahulugan ng wala siyang kasalanan. Okay? Sa, kumbaga sa wika, maraming interpretation yan, pero sa wika pa ni Calvin, uh, yung ibig sabihin ng perfection dito ni Noah ay ano siya, mayroon siyang integridad. Ganun integridad. Okay. Bigit muna ako ng ginger. And so, yung just and perfect in his generations na yan, ayon sa paliwanag ni Calvin, ay nangangahulugan ng integrity. Integrity. At sa aking sali- sariling salin, kung ang mga values educator ay mayroong tinatawag na salin para sa behavior or attitude na isinasalin sa katagang kilos loob. Para sa akin, pwede kong isalin ang salitang integrity kasi wala tayong eksaktong salin actually para sa salitang integrity. No? Ang masa makikita niyo lamang na salin sa wikang Pilipino kung salin man ay tuturing integridad. <laughs> It's a transliteration, not a translation. Okay? Pero para sa akin, dapat siyang isa isalin uh, it could be sa katagang katapatang loob. So, parang babagsak sa faithfulness or honesty, ganun. Pero yun, katapatang loob or tapat na loob, pero mas gusto kong gamitin yung katagang totoong loob. So kung merong kilos loob, behavior, merong tinatawag na totoong loob. Hindi siya hipokrito kumbaga. Okay? So yung kanyang kalooban ay mayroong totoong tugon doon sa Diyos na kataas-taasan sa lahat. Yung kanyang kalooban, yung kanyang puso ay may totoo na tugon doon sa creator na lumikha ng lahat ng bagay. Okay? So, yan yung kanyang tugon doon sa kataas-taasang kalooban ng Diyos. Hindi yon nilimot ni Noah. And so, walang kawala dito parang kung sa theology ang tawag dito ay synergy synergistic pagdating sa puntong ito and then kapansin-pansin na iniugnay ni Moses o pinagdikit ni Moses yung katagang sinasabi sa verse 8 and verse 9 nakatagpo ng, kumbaga pwedeng explain ng ganito eh, nakatagpo ng lingap si Noah sa, sa harapan ng Diyos sapagkat siya'y lumakad sa Diyos. O kaya pwede rin sabihin, siya'y lumakad sa Diyos sapagkat siya'y nakatagpo ng biyaya sa Diyos. Parang ah, ganun eh. Uh, uh, sides o different sides of the same coin. Dalawang side ng parehas lang na ano, na, na, na coin. Ganun. Parang yung ano ko kay ate nyo sa kay Calvin. Uh, side of the same allateris. Ganun lang. Magkamukha yung dalawa eh, ganun. So, ganun yung tinatawag na harmonya pag-uugnay ng kalooban ng Diyos at ng kalooban ni Noah sa panahong yon na lumalaga na pangkasalanan sa lipunan. Oh, napakagandang pagbulayan ng personal. Napakagandang pagbulayan. Siguro pwede ko nang itanong sa atin, ano, ganun ba yung ating kalooban din? Meron ba tayong ganong pagnanasa? Sarap ng word na pagnanasa. Naging negatibo lang sa lipunan natin ngayon. Pero maganda yung word na pagnanasa. Yung nasa ba natin? Kapag nilagyan kasi yan ng salitang pagna, yung action na ng nasa, parang kilos loob na. So yung action ba ng nasa natin, yung pagnanasa ba natin, katulad ng kay Noah, na ang kanyang nasa ay sa Diyos o sa wika pa ng ano eh, ng Salamista, Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Ibigay mo yung nasa ng iyong puso, ng iyong kaluluwa, ng iyong kalooban sa Diyos, at Kanyang ibibigay ang iyong pangarap. Kita mo yon? O kaya sa kataga ng ating mahal na Panginoong Jesus Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin o hanapin muna ninyo ang Diyos at ang kanyang kaharian, ang kanyang gawain, at ipagkakaloob niya sa inyo ang mga bagay na ito. Ano mga bagay na ito? Basic needs ng buhay. And actually, kung i-interpret ko pa ngayon, hindi lang may kinalaman sa basic needs. Even blessings na minsan hindi tayo karapat dapat na tumanggap. Providential blessings. Grabe. Diba? And so, napakagandang pagbubulay yan. Personal na pagbubulay para sa atin. Yung nasa ba natin, dikit sa Diyos. Okay? And imagine, ano? Kung mag-isip lang kayo, pag ng imahinasyon sa, sa, sa panahon ni Noah, no? uh, according sa description ng Panginoong Yesus, sa maalala ko, yung generations daw ni Noah, uh, kaya nagkaroon ng kasabihang, let's eat and marry for tomorrow we will die. Nung panahon daw ni Noah, yung mga tao naglalasingan, nagsasayawan, mga ganun which is a, a simple description, isang simpleng paglalarawan na yung mga tao ay humaling sa kalayaw. Oh, ang daming bagay dyan na pwedeng masabi. So yung pan panahon ni Noah ay panahon ng kalayawan, ng kalooban ng tao sa mga ginigiliw niyang mga bagay sa kanyang mga inimbentong ginigiliw na bagay. At sa panahon natin ngayon, ano yan? Maraming bagay. Facebook, o anumang plataforma sa social media, uh, yung mga kategoring o mga yung tinagurang food trip fashion, TikTok, mga ganon. At maraming bagay. Games, mga ganon ang daming bagay na pwedeng mabanggit na mas uh, kapag lalabas tayo lang dito sa ating barangay o sa ating uh, kalye dyan o mga malls, makikita natin yung mga kinagigiliwan ng tao na kung titingnan natin sa punto ng common sense, may mga bagay na okay naman ano, pero kapag sumusobra ang tao, uh, at nakakalimutan ng Diyos sa senaryo ng kanyang entertainment o kinagigiliwan, doon nagiging masama. Doon nagiging immoral yung amoral na tinatawag. Pag sinabing amoral, isang halimbawa niyan ay yung, kunyari, pera. Ang pera ay tinagurian ng mga pilosopo na amoral. In other words, hindi naman siya masama eh. Yung pera, amoral. Uh, Greek eh, na ibig sabihin, uh, no, parang ganun. Amoral lang pera. Hindi naman siya masama. Pero kapag giniliw yung pera, doon magiging immoral, kumbaga. That is to say, pag, pag immoral kasi minsan, ang parang tingin lang natin may kinalaman sa sexualidad. But by, uh, tawag dito, by etymology, hindi. Anumang bagay na uh, lumalabas sa katwiran o kabutihan, immoral. Ganon. So yung pera, amoral siya, pero kapag giniliw ng tao, yung sa katagapan ni Apostol Pablo, pag-ibig sa salapi, yun ang masama. Yun ang tinatawag na immoralidad o paglabas sa uh, sa ano sa kabutihan o sa diwa ng kabutihan o katwiran. Kita niya? So yan. Pero si Noah is napakagandang halimbawa sa atin ng isang puso o pagnanasa na nakadikit para sa Diyos, sa Diyos at para sa Kanya. And so, yun yung kanyang tinatawag na pagpupunyagi, yun yung kanyang pagpupursigi sa buhay. Okay, no? Maganda yung salitang pangarap. Adhikain. Mithi. Yun. Kilala ko sa kung sino dito si Mithi. Napakasasarap ng mga wikang Tagalog niyan. Mithi, mithiin, adhikain, pangarap, layon, ano pa ba? Napakaraming bagay sa wikang Tagalog na kung ating aalamin, mga napakasasarap na kasalita na na ano eh nahango talaga sa kaloobang Pilipino o kaluluwang Pilipino na hindi matatagpuan sa definisyon na ibinibigay ng kaluluwa ng mga banyaga sa kanila honesty pero yung anong etymology, etymological nun pero sa atin ano ba yung ibig sabihin ng adhikain mithiin pangarap ganun at yun, pagpupunyagi, pag pagpupunyagi, merong, uh, merong kaugnayan sa gusto mong ipagwagi na bagay. At para kay Noah, yung kanyang perseverance, yung kanyang pagpupunyagi at yung ating word na pagpupunyagi ay higit pa sa kahulugan ng perseverance ng mga Amerikano o ng mga Inglesero sapagkat sa atin yung pagpupunyagi ay mayroong mithiin na magtagumpay tayo yung mamatay tayo para dun. And so yung pagpupunyagi ni Noah sa panahon na yun na masama at madilim at karimari-mari sa harapan ng Diyos, no? O kumbaga karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Yung, nag, yung naging pagpupunyagi niya nung panahong yun. Kumbaga Noah, pwede ko nang banggitin eh. Noah kontra mundum Laban siya sa sanlibutan. Siya yung against the flow. Siya yung talagang hippie. Kumbaga, ba, hindi mo na alam yung hippie na yan na tinatawag. Siya yung against the flow. Siya yung maverick na tinatawag. Itong si Noah. Against the flow. Against sa majority na vote. Against sa majority na pagnanasa against sa yung tinatawag na merong pasabihan sa English eh, na nakalimutan ko na wala sa sa dila ko. Pero laban siya sa masa. Laban siya sa masa. Ganon si ano, uh, si Noah. Naging against the flow siya. At, at actually, merong isang isda eh, na magandang uh, larawan dito. Nakalimutan ko, salmon niya tayo. Pero itong, yung isda na yun, ewan kong salmon. Uh, panood ko lang dati sa uh, Animal, chan, animal chan, ano, Channel yata o Discovery, parang ganun. Na itong salmon na ito, lumalangoy siya eh uh, against the flow. Kaya nagkaroon ng kasabihang against the flow nang dahil sa halimbawa ng isdang yon. Research nyo lang yon. Uh, ah, siguro type nyo lang sa Google, uh, fish against the flow. Baka salmon nga yon. <laughs> Pero grabe pag mo siya, against the flow. Kasi meron siyang gustong ratingin. May purpose eh. At yun yung disenyo ng Diyos sa kanyang kalikasan, sa isdang yun. Grabe. Kaya siguro tayo mga Kristiyano sa panahon ito, and this fellowship, nangungusap ako sa ating fellowship, no? Sana hubugin ng Diyos sa ating puso yung against the flow. Against the flow. No? Against the flow. Laban sa mundo. Hindi nila to pananaw. Lumalaban sila sa Diyos. Yung marami, wala tayong pake. Magpupunyagi tayo. Kumbaga sa wika pa sa ano eh, sa lupang inirang ang mamatay ng dahil sa yun ang ibig sabihin ng pagpupunyagi. Ang mamatay ng dahil sa at yan, yung diwa na mayroon yung early church na kung saan kahit ipakain sila sa leon, itapon sila sa kumukulong mantika o kaya pagpupugutan ng ulo at marami pang karimari-marim at brutal na pagpatay sa kanila, sila'y nagpunyagi, kumapit sa Diyos. Yan ang tinatawag na perseverance of the saints. Ang pasensya ng banal, ang pagtsatsaga ng banal, ang pagpupunyagi ng banal. And so in that sense, ganyan ang tunay na diwa ng isang Calvinist. See that? Yan ang tunay na Calvinist. Mapagpunyagi. And ayon sa word ni Calvin, etong tinatawag na integrity or totoong loob na ito na tinataglay ni, ni Noah. Okay, ginger muna ako ay gumamit siya ng mga katagal upang i-describe ito. Napakagalanda. Etong mga to na nababasa niyo sa screen. Tinawag niya itong integrity ni Noah sa gitna ng ganong masamang lipunan na remarkable instance of constancy or sa aking uh, salin pa eh, isang kapansin-pansing halimbawa ng katatagan sa gitna ng bundok. Okay? Yan ang uh, katangian ni Noah. Isang kapansin-pansing halimbawa ng katatagan. You know, maraming tao ngayon na nagbibigay ng tao, nagsasabi, no? nagpapahayag ng pagiging ah, role model, kumbaga. Role model na yan eh. Yung pagiging halimbawa o example. Pero ang daming mga tinataguri sa mundo ngayon, lalo tigit sa social media na sinasabing role model o model model, example example, pero walang talab. Walang talab doon sa lipunan, sa society. Kaya kita mo lang siya role model. In that sense. Model lang, ganun lang. Pero si Noah, yung kanyang ginawang halimbawa ay remarkable, kapansin-pansin. Grabe. Paano ko ba to explain? Paano ko ba to explain sa atin? Grabe. Etong kapansin-pansing halimbawa na ito. Meron kasing iba na nagsasabi o nagpapakita o iniisip, nagpapalagay na yung kanyang ginagawa ay isang halimbawa na dapat tularan pero hindi mabasa at hindi mapansin ng mundo kasi hindi kapansin-pansin. Walang alat. Walang ilaw Diba? Tandaan ninyo tayo eh, oh, sa sabi, sa, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, supposed to be yung Christian community ay dapat na maging asin at ilaw ng sanlibutan. May lasa, may liwanag, pero may iba nga na nagsasabi, nag, na, nag-claim na sila, eh, oh, yung kanilang ginagawa example, pero walang dating. Yun, walang dating. Walang dating eh. At yun yung kinakailangan natin sa panahong ito na magkaroon ang kristyano ng dating. Paano ba? Now, hindi ako magmamayabang ano. Ah, pero sa, sa ganitong ano, isang example na kung gusto mong magbigay ng halimbawa, magkaroon ka ng dating sa sa kapwa-tao mo o sa lipunan ng ginagalawan ninyo. Now, ito naman, oh, madalas kong ikwento sa inyo, no, parang part ng pagpapayabang. And then, gamit ang example na ito, palawakin ninyo ito lang sa mga komplikadong sitwasyon pa ng buhay. Okay, no? Sa, sa salita pa ng Panginoong Yesus, pwede ko itong ma-relate doon sa pag-aaral natin dati sa Matthew chapter 6 sa tinaguri ang pagpaparaya. Let's say ganitong scenario experiment lang and then palaguin ninyo sa mga sitwasyon, malalalim o komplikadong sitwasyon ng buhay kung gusto nating maging kapansin-pansin na lingkod ng Diyos o tao ng Diyos o komunidad ng Diyos, fellowship, ganyan, o kaya kristyano, individual, parang ganitong senaryo. Kapag ikaw ay sasakay ng tricycle, kapag ang supposed na bayad lang ay 30 pesos, gawin mong 50 pesos. Ganyan? Oh. Pag-isipan niya. Pag-isipan niya. Ah, ganun. Why? Why? Ako pwede maraming dahilan. Hindi ko ginagawa yun by accident or something na No, I have, meron akong sariling pagkamakasarili din. And the Lord knows it. The Lord knows it. Pero nung, pero isang bagay, marami akong bagay na natutunan. Pero kung, kung bakit ko minsan ginagawa yun, hindi dahil sa gusto kong gawin. Pero nun, but, ah, hindi ko malimutan ito. Ito. Paano, ah, nung ako'y nag, nag, uh, nagtatrabaho pa doon sa isang Christian organization doon sa Baguio ng TWR yan ang tawag Transworld Radio Philippines hanggang ngayon patuloy pa rin yung kanilang ministry um, naka, uh, na, basta nagkaroon kami ng conference and by the time ako yung atasan basta something ganon, ng mga siwa ng ganito at ganyan sa mga pastor sa buong Pilipinas na aming pinapunta doon sa ano sa saan tawag dito sa conference namin ah, all over the Philippines ganon isa uh, privilege actually I think hindi ko pa yata ito naikikwento sa inyo, something ganyan-ganyan. Pero just to make the story short, isa yun sa highlight ng buhay ko nung mga unang panahon na ako'y bata-bata pa, something ganyan. Pero nung panahon na yon, nagkaroon ng isang aksidente sa conference na yon nang dahil sa katuwaan, may isang pastor na namatay nang dahil sa katatawa. Mga katatawa na na pinagagawa namin. And so yung fellowship namin na ay parang yung conference na yun, maraming pastor, kasama pati, pati yung kanilang mga, mga asawa. And so siguro mahigit 200 participants yung mayroon kami doon na nakalimutan ko Hotel Beniciata namin ginanap sa Baguio. And so just to make the story short, nagkaroon ng uh, something na tawag dito. Uh, ah, yun, uh, ah, parang uh, yung nga ganong pangyayari, namatay yung pastor na yun sa kakatawa kasi mga, madami na mga ginagawa mga kalokohan noon, mga pastors. At yun ang isa sa pinakamasayang uh, na karanasan sa buhay ko na sa piling ng mga pastors, iba't ibang denominations, iba't iba Pentecostal, Garis, ever under the sun dito sa Pilipinas, ganun. At nakita ko doon for the first time sa buhay ko, yung pwede palang magkaisa ang, ang, ang mga lokal na simbahan, bagamat may iba't ibang mga tinatawag na na ano uh, theological biases marang na alam niyo yung sinasabi ko na pwede magkaisa sa essential in other words sa ebanghelyo parang ganun so sa sa pinamasa uh, ah, karanasan ko na talagang nagbigay ng ano sa sa puso ko yeah. that's why napaka-defender ako ng body of Christ na na concept na hindi lamang mga reform mga pang-reform na yun, masyadong mayayatang ganun. Pero yun, uh, sa pagtitipon na yun, meron nang namatay yun, na isang pastor dahil sa kakatawa. Hindi ko nasabihin kung ano yung mga joke namin, baka mas stumble ko yun. Pero namatay. Yun. And then since ako yun nangangasiwa sa kanila, parang uh, gumaganap na basta MC or something, marami pang iba, ako yung talagang parang na problema kung paano i-facilitate yun. At ang hindi ko malilimutan doon is yung prayer yung pananalangin na yung time na yon uh, ah, bumuhos yung luha ko para <laughs> sa pastor na yon Lord ganyan and then pagkatapos ng prayer merong isang pastor na hindi ko malilimutan sa buhay ko na meron siyang isang kataga o oh, pambihira na sinabi sa akin na hindi ko malilimutan kailanman. Uh, first time ito siguro maririnig sa akin. Sabi niya sa akin, after ng prayer na yon, sabi niya, you know what? You have the touch of God in your heart. You have the touch of God in your heart. Ay, nako. Para akong na-frozen nung time na yon, hindi ko alam. But that statement ang siyang bumago ng buhay ko at dinadala ko hanggang ngayon. It's just part of my setsu, which is, ngayon, nare-reveal ko sa inyo. You have the touch of God in your heart. And then, nung patuloy na pinagtuloy ko na pinag-aaralan na yan, yung God's touch. That's why I love compassion. Gusto ko yung pananalita ni Francis Schaeffer na biblical orthodoxy without compassion is the most ugliest thing in the world. Tapos yung masyado akong nadadala, natatangay nung kataga sa, sa gospel ni Luke na and he moved with compassion si Jesus Christ nung nakita niya yung, yung mga tao na sumusunod sa kanya tapos sila'y nagugutom dahil sa kasunod sa kanya and then may isang kataga na ginamit si Luke bilang writer and he moved with compassion touch na touch ako nun And so napakatindi ng impact sa akin ng salitang compassion, ng, ng, ng ganyan. Kasi ganun si Kristo eh. Ganun si Kristo, habag, habag. Ganun. And so, yung compassion na yan, meron yung matinding, merong matinding uh, kaugnayan doon sa sa ibinigay sa akin na ano na you have the touch of God sino mang hinipo ng Diyos sino mang nararanasan ang paghipo ng Diyos in other words kapag babad ka sa presensya ng Diyos, may hipo ka ng Diyos. That's why diehard akong believer ng prayer and I don't pray like reform. Sayang, wala dito mga ano. Pero just for the sake of recording. Reform is a denomination. Ganon. And that's why I hate theology ng walang prayer. I hate yung pagpapakalino, pagpapakadalubhasa, mga pagbabasa, academics, no, hiwalang prayer. Ganon. At hindi ko kailanman iibigin o ibabasura ko sa buhay ko yung mga napapanood ko, yung mga nababasa ko, ang pali-palino ng ginagawa, pero walang aura. Hindi ko ididikot yung buhay ko sa mga taong ganun kahit na sila yung mga Poncio Pilato, mga scholar ng ang ng body of Christ Parang ganun, sa buong mundo. Why? Wala silang talab eh. Hindi ako mahihipo ng taong yon. Mas touch na touch pa ako kay Billy Graham na minsan ay inaano ng mga kinikriticize ng mga reform. Ewan ko, ano, eh, kilala ng iba dito si Billy Graham. Ano. Ganun. Bakit? Sapagkat yung taong mahihipo ng Diyos, mayroong nahihipo niya yung kanyang kapwa at nahihipo yung kanyang lipunan. It's just, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Kaya kung babalik ako kanina sa isang scenario experiment, ayaw kong pagyabang. But just to give an example, kasi alam niyo naman yung minsan ginagawa ko. Ako nagyayabang ako, eh, you know me, ganun naman. So yung, kunyari, na huwag niya itong gawing absolute yung <laughs> example ko kanina. It's just a matter of illustration to give a point kunyari, yung nakagawian na ano na 30 pesos sa tricycle, gawin mong 50. Now, kung wala ka namang, kung wala ka talaga yung pera mo naman na talagang sakto, eh, hindi ganun. Pero it's, this is just as illustration. Kumbaga, yung nakagawian ng mga tao na bayad sa tricycle at 30, pero pinagpala ka ng Diyos, gawin mong 50. Pero bakit yun? Bakit kayo nagagawa? Bakit kayo nagagawa? Because the Lord is so, ay, napaka mapagpala sa buhay ko. And so ayokong maging period yung blessing na yon sa buhay ko. I want to give it also, ma-share sa iba. Just imagine, merong tao na pwedeng magsabi, and how many times ko itong naririnig? And tuwan-tuwa ako. Hindi naman kinakailangan sabihin ng, ng, ng isang taong ginawa natin ng mabuti na praise the Lord eh, para masabi natin na kumbaga naging mabuti, mabuti tayong testimony sa Kanya. Hindi! just to give them na impression na meron pa rin existence ng kabutihan sa mundong ito, na meron pa rin mga mabubuting tao na umiiral <laughs> dito sa mundong ito, is grabe. It's a, it's tremendous testimony na. Hmm, tremendous testimony na. Kaya yung mga nagsasabing, balik ako nga role model, role model. Marami mga tao nagsasabing, ito dapat maging model, modelo. Pero wala silang talab sa mundong ito, eh, hindi matouch yung mundo. Kasi ano, naka-period lang eh yung kanilang model. Ayon lang sa standard ng mundo kumbaga. Pero sa ating mga Kristiyano, kung lalabas tayo sa ibinibigay na standard ng mundo, that's why si Kristo meron na tawag na principle ng pagpaparaya, extra mile. Gawan mo ng kabutihan. Kapag meron ka nakitang basurero, minsan kung ano ko, maglabas ka ng tubig. Ganun kapag meron kang kunyari nakita dyan na ano sa daan, pulubi o ano, magbigay ka. At alam nyo minsan, o konsensya ako, na aasar ako sa sarili ko kapag merong humihingi dyan sa jeep, na meron naman akong barya, hindi ko mabigyan. Bakit nahihiya ako? Doon sa mga ano, na pasasabihin, oh, pag binigyan mo yan, kinukonsinti mo lang. Ano bang... Ganun eh na parang pag binigyan mo yung tao, kinukonsinti mo sila, gagamitin lang yan sa ano. Pero sino ba sila para magsabi ng ganun? All-knowing ba sila? Diyos ba sila? Pero ako, natatangay ng ganung standard o ng ganung prinsipyo ng mga tao sa lipunan and therefore napipigilan ako na magpakita ng ano, extra mile na kabutihan o labas sa standard na kabutihan ng lipunan natin. Nahihiya ako. At hindi yun tama kapag meron dyan ang hihingi, hindi ka naman all-knowing. Malay mo, totoo nga naman talagang kailangan niya ng tinapay o ano. Kung saan niya man gamitin yung bahala siya. Pero ang maganda, nagbigay ka ng halimbawa, ng picture, ng larawan, ng kilos ng kabutihan sa moment na yon. Whether tanggapin yun, ah, ah, tawag dito, batikusin niya ng tao sa paligid mo, so what? Ang pinakamahalaga, nagpakita ka na meron kang lakas ng loob na magpakita ng kilos ng kabutihan upang ano, patuloy mong maipalaganap o maipakita sa madilim na community o society o lipunan na ginagalawan mo na meron pa rin existence ng good ng kabutihan. See that? Ganon. Ganon. So, so, tayong mga Kristiyano, dapat supposed to be ganun eh. Kasi tinuruan tayo ni Kristo, part ng kanyang sermon uh, on the mount, na ano, extra mile principle. Be compassionate to people. You don't please people na, na around you. You please God above you and within you through the Holy Spirit. Ganun. At yun yung ginawa ni Noah. Wala siyang paki sa sasabihin ng tao, which is actually, uh, mamayang quote ko dito, sinabi ni Calvin, uh, na, na walang paki si Noah sa sasabihin ng tao. Ang kanyang paki, idinikit ni Noah yung kanyang uh, isipan sa Diyos. Ganon. Na yung kanya mga gagawin, ito ba'y gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos? Hindi siya people pleaser. Siya ay God pleaser. One liker lang siya si God. Diyos lang. Kaya yun. Kaya ako, kaya nung uh, ah, pinagbubulahin ko to, muli akong hinihipo ng banal na spirito, France, France, France, oh, nagiging ano ka, kulturang kapitenyo ka. Ibalik mo, pahipo ka uli sa Panginoon, magsisi ka. Maging ehemplo tayo. Yun eh, kapansin-pansin, remarkable na, na kapansin-pansing halimbawa. At sa halimbawang ganyan ng kabutihan, dapat may constancy, may katatagan. Yun. Yun. Oh, I, I hope na nag-gets nyo yung ano ko, no? Yung, yung point ko kanina, o yung sinasabi ko. Magkakaroon lamang ng tunay na halimbawa, kapansin-pansin ang halimbawa ng isang Kristiyano sa lipunan. Kung tayo ay may hipo ng Diyos, touch of God in our hearts. Hindi dadaloy ang compassion sa totoo lang. <laughs> maniwala kayo, itaganin nyo ito sa lahat ng bato sa sino mang <laughs> dapat tagayin. Bira, kahit tubig, may ito. Hindi magkakaroon ng compassion hanggat walang touch ng Panginoong Diyos sa puso. That's why pinaka number one na katibayan ng prayer, na talagang nagpipray tayo sa Panginoon in a very personal way, nasasalamin yan sa kapwa sasalamin sa kapwa. Now, alam niyo ako, number one defender ako ng defense, no? Ang daming sa, ano, sa lipunan na dapat hindi tayo pa, pa ano, palinlang o paloko, wag pabudol. Alam niyo, may context yan, may context. But kung merong isang kabutihan naman po bagay na pwedeng i-give up, na hindi naman tayo masisira sa ating tinatawag na defense, na hindi naman tayo talagang totally ma madadown o malulugi, why not give it away? give it away. Eh. Kasi kung wala tayong ganyang uh, ugali, hindi tayo magiging kapansin-pansin. And that's my dream. That's my dream. That's why hindi ako believe sa mga mga seminarista o mga Bible students o sino mga mga Poncio Pilato, mga religyoso, mga hipokrito, mga ganyan. Nagkakatipon lang sa kanilang mga ano, ivory tower o yung kanilang mga kinagigiliwang lugar ng kabanalan kunyari, tapos hindi pumupunta sa masa. Sino bang seminarista, sino bang professor sa theology ang nakilala ko dito o nakilala nyo na na kung saan kayang makipag-usap sa gusgusing bata dyan sa kalye, yung nangihingi ng piso? Masahanga pa ako sa COG. Now, di ako masyadong mapabalita sa kanila, pero masahanga pa ako dyan Kaysa sa mga professor na mga tinaguriang okay na seminaryo dito sa atin pero hindi man lang nagkaroon ng pagsilip sa lipunan. Ganun eh. Palibasa kasi meron ng mga sasakyan so hindi na marunong sumakay sa jeep. Kaya alam niyo kahit magkaroon ako ng sasakyan o ano, yung I mean, kotse o ganyan, tingin ko parang wala akong ano, hindi ko feel pa rin. Siguro gamitin ko lang may personal pupuntahan. Pero alam ninyo at alam to ng Diyos, nasasakay pa rin ako ng jeep. Bakit? Kasi sa jeep, bilang Pilipino, ano eh, I think kagandahan sa ating mga Pilipino kumpara sa mga Europeano at Amerikano. Pag sa jeep kasi may mga tao eh. Makikita mo pa rin anong kalagayan, mukha ng tao. Pero kaysa yung lagi ka lang nasa kotse na kung saan, uy, doon ka naka-aircon, naka-music, oh, wow, wala kang kaano So, yung mga Kristiyano, ang hihina ng social skills sa panahong ito. Eh ako magkaroon man ako ng kotse, siguro lagi nakatambay lang. Okay, papa siguro kung buhay ko. Ano. Ganyan. Pero sasakay pa rin ako ng jeep. Bakit gusto kong makita ang tao? Gusto kong maramdaman yung kanilang hininga, ano yung nangyayari sa jeep, nag-uusap yung mga nagsasalita kahit na nagkikwento dyan ng kanilang mga personal lang na lang. Gusto kong marinig yan kasi bakit? Yun kasi, I'm filled. Yun yung field. And that's why, yun nga rin, kung maisingit ka dito, that's why tuwan-tuwa rin ako na mailagay na kayo sa field. Kasi itong yung ginagawa natin na ito, pwede maging parang social club lang din tayo dito eh. Parang sa miniature na version yun, parang tayo-tayo lang. Gusto kong makita natin yung mga mukha ng mga gusgusin, ng mga adik o kaya ng, yung ingay ng paligid. Kung paano ka magiging kristyano sa paligid na yun and how you testify para makalayas tayo sa comfort zone. And you know what? Tayo ay pirata. Hindi tayo magiging pirata nasa comfort zone lang. Hindi tayo admiral o sino mang navy. Tayo ay pirata. Ang pirata. Yeah? Ho, ho, ho, ho. Yo, ho, ho, ho. Yun. Unang kanta siguro natin yan sa fellowship. Anyway, tumatagal na ako. 11, 11. Sabi ko pang masasabi. But I believe you know my point. Maging hindi tayo magiging testifying church o testifying community kung tayo individually ay hindi magiging testifying Christian. Do an extra mile na kabuti. maging compassionate sa mundo. Iparanas na meron pa rin tanglaw at kandila ng kabutihan na sa nananaigsadigdig. Maging compassionate sa mga uh, basurero. Maging compassionate dyan sa mga bata sa kalye, mga namamalimos, maging compassionate dyan sa mga gwardya, maging compassionate nun dun sa mga sales lady, o yung nakatayo lang, parang yung bayad ka lang ng bayad, ang haba ng pila, huwag magalit, huwag magmura, huwag magreklamo. Say thank you kapag meron kayong tinatanggap sa isang tao. Kapag bumili dyan sa Alphamart, kapag ibinigay sa inyo yung ano, say thank you. Salamat. Hindi lahat ng tao ay nagpapasalamat magwasik o maghasik ng kabutihan, ng tinig ng kabutihan, ng kilos ng kabutihan. Okay? Yan. At tayo'y kristyano. Supposed to be, dapat tayo mas more on sa ganyan. Ipagtanggol natin ang kabutihan, magpunyagi tayo sa kabutihan, maging liwanag, asin ang sanlibutan. Maging kapansin-pansin, maalap, nalalasahan, nakikita na halimbawa, hindi halimbawang nasa closet o nasa loob ng apartment lang o cabinet katulad ng sa iba. Okay? Let's pray. Let's pray. Ah, Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagbubulay na ito. Ah, si Noah kontra mundum at yung kanyang pagiging kontra mundum o yung pagiging against the flow ay against nakapansin pansin Hindi tago sa closet o sa cabinet nakikitang pakikipaglaban o pagpupunyagi talagang nakita siya ng mundo sa kanyang halimbawa. At sa totoo lang mga Panginoon, alam mo eh, na binatikos at pinagtawanan pa si Noah pero siya'y pinagtawanan kasi siya'y kapansin-pansin o oh, kahiya-hiya sa amin kung hindi kami pinagtatawanan kasi nasa loob kami ng closet nasa loob kami ng aming cabinet o grupo o fellowship na cabinet oh Lord sana po matuwa kami na kapag kami ay pinagtawanan, matuwa kami kasi nagaganap yung sinasabi mo sa Sermon of the Mount na pinapersecute kami dahil nakikita na kami. Kaysa naman sa hindi kami pinapersecute kasi hindi kami nakikita. O oh, kahihiyan, Panginoon. Tanggalin mo sa aming puso yung pagiging mahiyain na ipakita yung kabutihan o yung pagiging kristyano namin tanggalin mo yan, Panginoon. Kundi maging against the flow kami, lalo't sa panahon ito na lumalagganap ang kasamaan. Patawarin mo ako, O Diyos, kung sakaling o sa mga tayo, hindi sakali. Patawarin mo ako sa mga sandali na nahihiyarin ako, Panginoon ko. Ipakita ang kabutihan. O, pambihira, nagbabasa pa naman ako ng Biblia at maraming alam, pero nahihiya ako. Ipakita ang kabutihan mo. Patawarin mo ako, O Diyos tanim mo rin ang malalim sa puso ko itong itong katotohanan na ito lalot ang team na ito ang kariton na ito ay lalabas na sa lipunan tulungan mo kami palakasin mo kami tanggalin mo yung hiya Lord sa amin lalo tigit yung hiya na yan na may kinalaman pa sa personality namin as a team Lord bigyan mo kami ng tapang tapang Panginoon na huwag ka naming kahiya na huwag kaming mag maging mahiyain sa pagpapakita ng kabutihan sapagkat kami mga asin at liwanag ng sanlibutan. Ito ang aming dalangin at daing sa inyong harapan sa ngala ng aming Panginoong Yeso Kristo na hindi nahiya na mamatay at pasanin ng krus para sa amin. Amen. Okay guys, maraming salamat sa ating pagbubulay minsan pa sa sandaling ito. I hope na naging pagpapalaya sa atin. Okay? God bless about this. Up. Sign up na tayo. Yan.